Ey kahraman müminler müjde verin anneme Vahap şehit olmadan dönmeyecek geriye Ahdi var şehit kardeşlerine yetişmeye Yeminlidir Muhammed yolunu sürdürmeye Yeminlidir Muhammed yolunu sürdürmeye Zalimlerin zulmü ile dolan şu dünyada Benim de niceleri gibi kanım aksada. Oturup boyun eğmek çok zor geliyor bana Yazık olsun Muhammed saftan geri durana Yazık olsun Resulün saftan geri durana Kanım aktığında annem kendini üzmesin Ben de şehit annesiyim diyerek sevinsin Kardeşimi çekinmeden yerime göndersin Göndersin ki tutsak şeriatım azad olsun Göndersin ki tutsak şeriatım azad olsun bu canım feda olsa yüce aziz Kur'an'a Rabbimin izniyle şefaatçıyım ben ana Bana gelen kurşunlarla nikahlıyım ana Bu şanlı düğünüm için müjde ver babama Bu şanlı düğünüm için müjde ver babama Zalimlerin zulmü ile dolan şu dünyada Benim de niceleri gibi kanım aksa da Oturup boyun eğmek çok ar geliyor bana Yazık olsun Muhammed saftan geri durana Yazık olsun Resulün saftan geri durana